Znaj, dragi brate, da ako ti i tvoja porodica ne klanjate ti i te svakaka namaze, da rušite onda stup vjere na kome se drži vjera. Ako ne slijediš Allaho pravi put, onda će slijediš put šeitan. Kako bismo mi bili divni muslimani kad bismo se makar pridržavali onoga što znamo ali gdje su ti muslimani? Najplemenitiji, kako smo citirali u Kur'anskom majku, odlaki onaj koji je najbogobojazniji. Nema mjerila da li si ti Arab, ili si Turčin, ili si Bošnjak, ili Albanac, ili Sanđaklija, ili Perzijanac, ili ne znam ti odakle da si, nego se gleda da li si bogobojazan.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 Koga Allah uputi na pravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga Allah na stran putici ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik. Kaže, stvorite sve to u prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas podučava da je najispravniji govor, govor Allaha dželašanuhu, najbolja uputa uputa Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, najgora stvar u ovoj vjeri jesu novotarije, jer je svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi vatru. Cijenjena i poštovana braćo, svrte svjetova obraćajući se svim stanovnicima zemaljske kugle, kaže Ja, ejuhan nas, inna halaknakum min zekerim wa unsa, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. O ljudi, mi smo vas stvorili od muškarca i žene i učinili smo potom da od vas nastanu narodi i plemena da biste se međusobno upoznavali. najplemenitiji od vas je onaj koji je najbogobojazniji. Potom nas stvorite svjetova obavještava, izravno se obraćajući ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže, kuntum hajra ummetin uhrižet min nas. Vi ste najbolji ummet, najbolja skupina ljudi koji se pojavio među ljude, koji se pojavio na ovaj svijet. Radi čega? Radi čega? تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر zato što naređujete da se rade dobra djela a od ružnih i nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete a vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala se potvrđuje cijenjena braćo kroz konkretne postupke ne samo da se zadrži čovjek na tome da deklarativno svojim jezikom izgovori ja vjerujem u Boga i imam čistu dušu, a svojim dijelima to ne potvrđivati, to je onda kolizija ili suprotnost onoga što čovjek govori i što radi i to je nažalost jedna pojava koja već godinama nanosi izuzetno teške i negativne posljedice za islamski ummet razlika između onoga što nosimo u svojim prsima i u svojim mozgovima ili u svojoj psihi od znanja i onoga što praktično u svome životu svakodnevno pokazujemo kroz kontakte sa ljudima, kroz odnos u porodici i kroz aktivnosti u društvu. Pa danas ako pogledamo situaciju našeg ummeta vidjet ćemo da sva žarišta maltene na dunjalku gdje su otvorena, da su muslimani ti koji su proglašeni teroristima, a na snimcima vidimo sionističke tenkove i njihovu sionističku židovsku vojsku sa najsavremenijim naružanjem kako ruši domove palestinskih muslimana, a na vijestima se javlja da su teroristi oni palestinci, što kamenjem pokušavaju makar da izraze svoj protest protiv svega toga, a sionisti su neko ko je tu odgovoran da uvodi red i mir. A znate kako Kur'an kaže, a kada im se kaže nemojte sijati, la subsidu fil ard, kalu inna, inna ma nahnu muslihun, kad im kažete nemojte sijati nered sa zemlji, oni odgovaraju, mi samo red uspostavljamo. Pogledajte šta se desilo nedavno sa Irakom, šta se desilo nedavno sa Afganistanom. Nemojte sijeti nered po zemlji. Ne, ne, mi samo redu postavljamo. Po svojim mjerilima, po svojim maršinima, krojeći onako kako nekome odgovara, a mi kao muslimani, šta radimo? Sastajemo se, donosimo konferencije islamskih zemalja, donosi zaključke koje apsolutno niko ne postoje niti drži do njih jedan globalni. Da čovjek se sada vrati lokalno, da gledamo na našem terenu. Mi koji pripadamo ovoj osmanlijsko-turskoj kulturnoj zoni, jer nosimo toliko nasljeđa i sličnosti sa njima, obzirom da smo godinama bili ovdje pod osmanlijskom vlašću, primijetit ćemo da je u toj državi musliman iz Bosne i Hercegovine mogao da dođe do pozicije šejhul islama. Do najvećeg vjerskog autoriteta u toj državi ukoliko mu je Allah podario znanje. I u osnovi ili u biti, islam je došao da sruši te međuljudske razlike bazirane na nekakvim nacionalnim postavkama ili osnovama. Jer kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la fadl li arabiyyin ala ajamiyyin nema prednosti Arab nad ne-Arabom, niti ne-Arab na, nad Arabom illa bit takva. Osim po bogobojaznost. Inna ekremekum inda Allahu atkakum. Najplemenitiji, kako smo citirali u Kur'an, su majko od vas i onaj koji je najbogobojazniji. Nema mjerila da li si ti Arab, ili si Turčin, ili si Bošnjak, ili Albanac, ili Sanđaklija, ili Perzijanac, ili ne znam ti odakle da si, nego se gleda da li ti bogobojazan, da li ti sposoban i da li radiš u skladu sa onim što znaš, da li poštuješ Allaha i njegova poslanika i slijediš put dini Islama u njegovoj punini ili cijelosti. Međutim, šta se desilo danas? Danas se dogodilo da je upravo isplivalo i važnije je da li si ti bošnjak ili albanac ili turčin ili arab, pa tek onda musliman. Pa se kaže arapsko-islamske zemlje. Pa se kaže bošnjaci, pa tek onda muslimani. Pa je bitno zaokružiti i zatvara se u čamurit tako da imamo malene državice nacionalne. Da li je to e, jemenska država, Jemen, ili je to Egipat, ili je to Sudan, bitno je razvoji da se onda muslimani međusobno grođu, grođu i udaraju jedni na druge, daju ti time priliku i mogućnost nemuslimanima da koriste sva prirodna blaga koja je Allah dao u tim islamskim zemljama i mi međusobno da imamo dovoljno problema jedni sa drugima, da nemamo prilike i mogućnost niti da se izgradimo, niti da se ujedinimo, niti da imamo jaku i stabilnu poziciju na Dunjalku. Kada pogledamo sinje na braćo, kako je bilo teško vrijeme kada je poslanik sa selem u Mekiji dobio prvu objavu. Pa ta mala grupica ljudi u Mekiji nije predstavljala fizičku, nikakvu posebnu snagu. Ali je iman i snaga imana koju su oni dobili. Toliko u njima osvojio njihova srca da su oni napustili rodnu Meku Došli u Medinu. S Allahom pomoći ujedinili se i pokazali svojom organizacijom i primjerom da znaju rukovoditi i upravljati, da je poslanik sa selem na čelu te mlade i novoosnovane države bio, lagano su sva plemena prilazila njima. I nije to bilo bez problema. To je bilo sa izvetnim iskušenjima, ali je Allahova pomoć bila uz njih. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Kur'ana poručuje. Nemojte se brinuti, nemojte se zalostiti. Vi ćete biti najgorniji, vi ćete biti prvi. Pod uslovom, in kuntum mu'minin, ako budete vjerni. Bez toga, da kupiš sva dunjalučka naoružanja, šta znači onom kukavici koji stoji tamo iza oklopnog vozila i drži najsavremenije naoružanje, ali koji u svom u svojim prstima nema srca da izađe da se bori. A kad Allah da nekome tu snagu, pa voli više smrt, kako je poručio Omer radijallahu anhu. Poslaću ti op, sve to vizantijsko, poslaću ti vojsku, koja više voli smrt, nego što tvoja vojska voli život. Subhano, ima sve da se trete od straha, ali gdje su ti muslimani? I još bliže da priđemo nama. Mi smo živjeli godinama ovdje u jednoj vrlo specifičnoj državi, koja je u svojoj državnoj politici imala jasno naglašeno otvoreno neprijateljstvo prema vjeri. Jer je komunizam bio jasno opredijeljen. Mi smo sekularna država gdje je vjera odvojena od države, od politike, sa jasnom tendencijom da smo neprijatelji prema svim vjerskim zajednicama. U jednom takvom okruženju godinama se radilo na tome da se muslimane odvoju od islama. I da su naše džamije onda bile kako pričaju ljudi u Hadžalibegoj džami na džumi, imam i pet ljudi u safu na džumi bude. Subhanallah, to je nama teško danas i da zamislimo. Međutim, neke stvari se u povijesti ponavljaju i mijenjaju. Allah daje da neko odlazi od Islama, ali daje da dođe onda vremena da neko prihvata Islam. Ili da negdje Islam kod ljudi slabi, ali da se na drugom dijelu zemaljske kugle budi. Ono što smo svjedoci danas jeste da, alhamdulillah, u čitavom svijetu na Dunjaluku javlja se buđenje omladine. Danas imate u Njemačkoj ili na Zapadu izuzetno puno ljudi koji prihvataju islam. Imate, pogotovo eh, u ovim zemljama i nakon 11. septembra, izuzetno veliki broj koji se interesuju šta je to islam. I kad oni prihvate islam, da vidite koliko su čvrsti, i ko ga žele u njegove cijelosti prihvatiti, a ne kao neki koji se nazivaju muslimanima, ali kako jedan to definisao, to su, kaže, ima dosta baklava muslimana. Kako su sad to pa baklava, neki su govorili sezonski, neki, pa kaže, baklava muslimani su oni koji dođu samo na Bajram u džamiju i onda pojedi za toga Bajramsku baklavu i to je sve što znaju oni od Islama i što primjenjuju. Eto, Bajram nek se obilježi na taj način. Mi u jednom takvom ambijentu godinama smo slušali one patriotske pjesme godine su prošle pune muka i za Titu da ginemo, da s njegovog puta nećemo da skrenemo. I izgleda oni koji su se zakljeli tako, nažalost ima ih puno, koji su usred ratnog vihora u Bosni i Hercegovini pritajili se. I vidjeli su to ne pali više. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu dolazi opet mir jedan dio perioda kad su opet oni znali da nemaju šanse. Međutim, dok im se pružila ponovo prilika, evo sad se osniva ta nekakva, nekakvo udruženje poklonika Josipa Broza Tita u sred grada Travnika. Maša Allah. U sred vezirskog grada sa toliko poznatom islamskom tradicijom, bila da se ne zaboravi Titin put. Naravno, svako ima pravo da bira svoj životni put i da je Allah ti onda bi dao da svi budu muslimani. To njemu nije bilo teško, ali Allah dao da svako od nas bira svoj put. Izaberi šta god hoćeš. Ali ja govorim, interesantno je da baš muslimani to Zašto nisu Hrvati? Zašto nisu Srbi? Josip Broz je bio Hrvat. Živio u Beogradu i najviše Srbima dao u periodu kad je bio. Ali muslimani se nađu da baš oni koje godinama ubijao, zatvarao u zatvoru, mučio i na, na mukama ubijao mnoge muslimane koji su htjeli da ili govore slobodno o vjeri. Da se islamska misao slobodno širi i da je prihvata onaj ko hoće da je prihvati u njegovoj punini cijelosti i pozitivnosti, Međutim, interesantno je kako smo lakomisleni i kako ne uzubila, kako na malim ispitima padamo, jer naravno ako nema dana onda je noć, ako nema zdravlja onda je bolest, ako nema imana onda je kufr. Ako ne slidiš Allahov pravi put, onda će slidit put šeitana. I kao nasljeđe tog sistema, imamo onda i organizovanje maturskih večeri, imamo onda naše svršenike srednje škole, koji malte ne polugoli trebaju da prođu gradom travnikom, da bi njihovi roditelji klepćali, i to čak ljudi koji idu u džaniju, subhanallah. Što je najgore, da ti još uvijek ljudi ne mogu da shvate, ne daj svojoj kćerci i svome sinu da idu gdje je put džehennema. Pa kako će sva djeca odoše tamo on? Ma povedi ga ti u Sarajevo, u džami, u kralja Fahda, odvedi ga na čaršiju na čevape ili ga odvedi negdje, ali da ide s tobom. Nek ide nekakva pozitivna zamjena ili alternativa, ali ne daj da provodi noć samo sa onima što je neuzubila put sa džehennemu uz alkohol, uz ples, a to je u glavama mnogih, pa to je savremeno, kaže, oni su omladine, neka prožive. A kad doživi da im dijete ima vambračno dijete, ili da se počne drogirati, ili da ode u brak, nakon čega onda nastanu razvodi brakova, belaji i svakako čudo, Efendija bogat ima se kakav savjet. Haos mi u kući, ne znam više sada radim, ne mogu spavati. Pa naravno da će biti i tebi i meni haos u kući ako dopustimo šeitanu da nam upravlja kućom. Naravno da će nam biti haos i u državi ako dopustimo šeitanu da vodi to. Od porodice se kreće, braćo. I ono što mi treba da shvatimo i što je poruka i moja želja da danas sa ove hutbe ponesemo jeste da mi ne možemo mijenjati dunjavuk. Ne možemo mi promijeniti sav svijet. Da kažemo, sad bi od nas imao želju da je pozicija muslimana bolja. Ali mi ne možemo konkretno promijeniti trenutno stanje. Samo možemo sebe promijeniti. Kako kaže stvorite svjetova, inna Allahe la yugayiru ma bi qavmin, hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda, dok se taj narod sam ne izmijeni, dok ne promijeni svoj odnos prema Allahu. Jer nas poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije ostavio da lutamo dunjalukom nakon što je preselio sa ovog svijeta. Nego je rekao ostavljam vam dvije stvari, nećete zalutati ukoliko ih se budete pridržavali. Allahovu knjigu i moj sunnet. Mi imamo Kur'an, ali najčešće u kućama muslimanskim sad ovaj lijepi, lijep ostavani Kur'an stoji na polici. Stoji u salveti lijepo zamutan ali se malo uči, malo pamti, a još manje po njemu postupa. Kako bismo mi bili divni muslimani kad bismo se makar pridržavali onoga što znamo. Kad ti dođeš nekome da ga postavite, kažeš, brate, pa znaš da trebaš kane. Znam ja, ne trebaš mi ti kažeš ništa pričati. A sad da obiđemo grad Travnik, da vidimo koliko ima punoljetni, pametni, koji se deklarišu javno da su muslimani, a da danas nisu na džumi. Pa biste se iznenadili koliko ih takvih ima. A još gore koliko ima nažalost, onih koji propuštaju sve prilike koje im je Allah dao da zasluže Allahov oprost i da zasluže njegov džennet, jer men amile salihan fali nefsi. Ko uradi dobro djelo, to će uraditi radi sebe i za sebe, sebi u korist. O men etaefa alejha. Ako uradi zlo djelo, to se sereti njemu. Zato, dragi brate, pati ovo kao poziv. Da je vrijeme da sebe mijenjamo, svoje porodnice. Da ne budemo ravnodušni ako ti Hanuma hoda nepokriveno. Bićeš odgovoran. Nemoj misliti ako svoju kćerku pustiš nekontrolisano da hoda, da je to nečija druga odgovornost. To je tvoja. O tome ne može brinuti Sulejman Tihić ili politička vrhuška naša. To je tvoj dio odgovornosti. A nažalost mnogi pametuju i pričaju kako neko drugi tamo treba nešto da radi ili ne radi kako treba, a ti u svojoj kući nisi uredio mnoge stvari. Znaj, dragi brate, da ako ti i tvoja porodica ne klanjate svih pet svakata namaza, da rušite onda stup vjere na kome se drži vjera. Jer poslanik sa sveme kaže, salatu je imadu din, fa men akameha fa kada kame din, o men terakeha fa kada hedeme din. Namaz je stup vjere, koga klanja taj pa čuva svoju vjeru, a koga ostavlja taj pa ruši svoju vjeru. Znaj, dragi brate, da tvoja djeca najviše gledaju šta ti govoriš i šta radiš. I sve što budemo kazali kroz svoje usta, ma jelfizu min kaulim illa ladejhi rakibun atid. Što god čovjek izgovori, pored njega su pisari koji to sve slomno bilježe i pišu i sve ćemo naći u svojoj knjizi na sudnjem danu. Znaj, brate, da je ovaj svijet prolazan i da će vrlo brzo proći. I kako Kur'an kaže, inne jomen inda Allahi ke elfi seneti mimma te'udun. Jedan dan kod Allaha je kao hiljadu godina kako vi računate. Pa su neki to preračunali onda taj jedan dan kod Allaha i naših hiljadu godina, čovjeku koji prosječno živi 60-70 godina, na Dunjaluku ima jedno sahat vremena i desetak minuta da živi. U čemu ćemo onda provesti tih sahat vremena? U ibadetu, u dobru, a znamo da je dunja mezratul ahire. Ovaj svijet je ahiretska njiva. Što na njemu posiješ, posiješ samo žnjeti. Zato neka svako od nas razmisli šta radi, šta govori, kako mu je stanje u porodici, da bismo sa Allahom pomoći pozitivno mijenjati sebe, mijenjali onda i džemat, i kad budemo imali onda i na sabah namazu koliko i na džumi, donekle ćemo biti zadovoljni, iako je ovo daleko od zadovoljstva. Sinjena i poštovana braćo, u hadisu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da se stvorite svjetova obraduje više pokajanju jednog svog roba nego što se obraduje čovjek koji je u pustinji izgubio devu sa onim svim tovarom i nakon toga je ponovo pronašao. Sjećate se onaj primjer, mi smo navodili ga i vjerovatno čitali kad je onaj čovjek putovao, izgubio, na kraju kad se zaustavio da se odmori, zaspao je i probudi se, nema nigdje ni deve ni tovara i on se prepao jer je to za njega znak da će umrijeti, da ne može iz pustinje živ izaći. I onda ponovo se vrati da sačeka i opet ga san obuzme, probudi se kad Allahovom odredbom deva se vratila sa tovana. On se toliko obradovao, kad je vidio, se zna, kao da se ponovo rodio. Kaže, Allahu, ti si moj rob, a ja tvoj gospodar, ne uzubila. Od prevelike sreće izgubio se čovjek i preokrenuo, kaže, Allahu, ti si moj rob, a ja tvoj gospodar. Umjesto da kaže, ja sam tvoj rob, a ti moj gospodar, on se toliko obradovao. A Allah se još više obraduje pokajanju jednog svoga roba nego taj koji je pronašao svoj tovar. Subhanallah. Allah koji je neovisan o nama. Ne trebamo ništa naše. Ni namaz, ni post, ni zekat, ni hađ, nego to nama treba. E zamislite koliko je nama kao ljudima drago kad neko prihvati pravi put. Kako je meni kao imamu ili efendi ovog džemata drago kad vidim čovjeka koji je dojuče sjedio tamo negdje i pred sobom pivu imao, kad mu Allah otvori hajli put, pa on svaki vakar dolazi u džemat. Pa je taj čovjek ne samo što je sebe osnažio i s Allahovom pomoći odvratio od onoga što ne valja, nego je i naš džemat ojačao. I kako je lijepo ono što kažu u narodu, nije lijepo čovjeku sam ni za sofru da sjedne da jede. Jer mu nije slatko. Ali kad ima puno djece u porodici, ovo danas puno ima, kažu, zlohrane djece, jer jedno dvoje čovjek ima djece i sve im gotivi. A ranije kad je bilo sedmo, osmo djece, pa nema ti gotivljenja, hoćeš li nećeš li, nego se takmiče ko će više da pojede. E tako je i u ovom smislu kad se muslimani takmiće u hajru, ko će više dana da posti, ko će više dobrovnog priloga da da, ko će više da uradi hajra, jer to je dio gdje trebamo se nadmetati. U dobru. Međutim, danas muslimani se nadmeću ko će više piva popit, ko će više neuzubila zinaluka počinit i onda se time pale i diče, neuzubila. Kako su se stvari preokrenule i u istinu vraću putim iskreno dovu Allahu Đelešanu u ovom momentu da sačuva našu omladinu, da podari svima nama snage da prepoznamo da je u stvari put Islama put koji će nam podariti sreću i napredak i na ovom i na budućem svijetu. Budimo iskreni, istinoljubivi i čestiti radi sebe. A klonimo se stramputice opet radi sebe. Nemojmo pomagati šeitanu i biti od njegovih sredbenika. Allahumma hdina fi men hadejta. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين